Busca vivo, cacete, rio caguete, nós de foguete, é sinal verde, joga na sede, que preto é esse, que toca os porrete, precisa gritar, sobe com verde, asfalta com esse, qual interesse, sabe o macete, saca as Mercedes, deixa o lembrete, os moleque põe parceira, o sete patrocina, não precisa de arrastar pra cima, os meninos ensinam como brinca, manda o pix parar de chorar, para! Eu te vi pelo Insta, tu abriu cheia de bandeirinha. É puta, mas eu amo essa firma. Nós te come e te põe pra andar. Oh! Só praia e maconha, só fudendo as grandona Movida de Marajá, fumando só de bomba Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha foi os pretos enricar Vou pra Noronha, só praia e maconha Só fudendo as grandona Movida de Marajá, fumando só de bomba Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha foi os pretos enricar ah, Vou te falar o que é o preto que tá dentro da aquela porra daquele jaguar. Vou, vou te falar quem que é o preto que esses dias lançou uma casa de frente ao mar. É aquele preto meio inteligente. Fala que manja de investimento, que não chaveia usando corrente. Que cada back vale uma blue label. Que um dia ele tava na mídia e outro dia tá meio sumido. Que uns dia ele tá de BM, já outros dia tá de conversível. Os boy os bico tá se perguntando qual que é a fita desse cara. A fita é a vida que nós correu pra hoje poder dar uma desfrutada. É o menor magrinho, vulgo conhecido, meninos do torro. Olha pra essa vadia em casa, ela já quer bruta de novo. Quantos carros que eu tive? BMW, que Jaguar e Volvo. Com a porra do nosso segredo, na mente do pretão que tá o ouro. É, é o menor magrinho, vulgo conhecido, meninos do torro. Olha pra, olha pra essa vadia em casa, ela já quer bruta de novo. Quantos carros que eu tive? BMW, que Jaguar e Volvo. Com a porra do nosso segredo, na mente do pretão que tá o ouro pra Noronha. Só praia e maconha, só fudendo as grandona. Movida de Marajá, fumando só de bomba. Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha foi os pretos enricar. Vou pra Noronha, só praia e maconha, só fudendo as grandona. Movida de Marajá, fumando só de bomba. Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha foi os pretos enricar. do do Caribe, cacete, rio de caguete, nós de foguete, é sinal verde, joga na azeite, que preto é esse, que toca os porrete, precisa gritar, sobe com o verde, as puta com esse, qual é interesse, sabe o macete, saca as Mercedes, deixa o lembrete, os moleque põe parceira, o sete patrocina, não precisa de arrastar pra cima, os meninos ensinam como brinca, manda o pix parar de chorar, Eu te vi pelo Insta, tua viu cheia de bandeirinha, é puta mas eu amo essa firma, nós te come, te põe pra andar, vou pra Noronha. Só praia e maconha, só fudendo as grandona. Movida de Marajá, fumando só de bomba. Qual o preço que nós compra? Nossa